Վճիր թակավերը։ Մի մարդ մի կնեք են ելալ։ Դրանց լալա իրեք աղջիկ։ Մեծ աղջիկանը անունը Անուշ էր։ Միշնակինը Անիկ, քուչի աղջկանն էլ Անկին։ Անտրանց մեջին Անկինը լոխճանա նախշուն, լոխճանա խելունքներ։ Այս աղջիկը մզմծացալի ընտնել վախտը հսալ էր։ Ստրանց մերը պատարխել քան թիթև էր։ Հերնելիսկի խփ չոներ, լապ սարսաղեր, սարելակ։ սար Այդ խելքան դիտեւ կնեգը ամեն օր Մարտին Զալան տանը մեր թա ըղճկործը տարկործրու էլ տրանց իրեսը տստան վեճ, բոլա հիշկան պահալեմ։ Անդրասար սաղմարդնել կնգանը խելքավն ընգավ, մեն ռավոտ ըղճկործը երկալավ, մեն քանի բյուքուն հած պտատես մեն ելլախում, կապեց անուշը մաշկեն, կինացի մեն գոլի իրա։ Սա գորո ճնապա կինացին հսամ մին մը ծմակի տակ ապերը ծմակ են տակ են մին կանաչ խութ կար։ Այդ խութին կնշկոտը մնստես դա պերեք մին պատար հացոտենք։ Այն կինը մին կտոր հաց դրա պիրանամը ծամեց, ծամեց կարև շեշտակոլտա ասեց ապեր ծարավում, ըրանց ճիրի հացը կոլ չի կենամ։ Անիկը թա ես էլ եմ ծարավ, անուշը թա ես էլ, ապերն էլ թա հալա ես էլ եմ ծարավ, ես բյքյուրը ես պեն թոլան եմ, Դուք ետնան վազդվեք, շտեղ վեր ենգավ, ընդեղ աղբյուր եք ջրելու։ Կոշտ կխմեք։ Այս բükünնել կտանեք կտնիկ ջրի մեջին, լավ ջուր ծծջանը կպերեք, ես էլ թրչած բükünը կոտիմ։ Ապերը հիշքան օժմակար, բükünը պենդ իրարավ, բükünը թուլինգի լավ հունց վեր արաբի թակյար։ Գնաս լավ ծերումը կողքին ենգավ։ Աղջկար կմինի մինին առաջ կտրելավ, վազդվին կինացին բükünին ետնան, Սկսեցին բիքունին չորս գոլը մանկյալը տնդղել է մինել տեսնանք Անիկը կանչից աղբյուրու կթալ եմ, եկեք ստեղ աղբյուրու կթալ եմ, աղբյուրու։ Իրեք հանել հվկվեցին աղբյուրին չորս գոլը։ Աղբյուր հինչ աղբյուր, հոնց վր կահրեբար, զոլար, մարկարիտ։ Աղբյուրու հեներ էրկումեց քարի գաթում, ճիրին տական նհնցը պոչպոչում ասես լհա իպիլսինի առաջանիկը իրանյավ վեր մին կոշտ խմե համակարես վեջ երկու կոլտում կուլտվավ ետ քաշվից քտծկերան կազդուս եկավ ասել չես այդ ջուրուտ թո ջուրա անկենը քորձը ուրզրուստա պալավ մրապարը հինչա գդում վեր բքունը արաբի թակարը գայդի թուլ նիլավ գալ պիտի էս սատանի ըխբերին կողքեն երին գնի Բիքունը դրանջի մաչին վրջուրը ծծե գակաղե տանն ապորովը էնել կարողոտե։ Իրանք ամմա մինե մին քանի հետ երանգյան կոշտ խմեցին, ծրվնեն կտրցրին, ետնան տղներան երկացեն, բիքունը ջիրան հնացին, հղելին բիդա ապորու կողքո։ Դուս եկան ղաշար, դասան ապերը հենա, խութին գլխեն կանգնած հիշքան կնչեցին ցերքավորեն վեր ապերնել ծործոր թոչիրան մին կոշտ խմե ամա ապերը տղան դյուրը չի եկա տեսեն վեր ապերը սաշ չհանում ուրանք պիսրացեն հսան ապորո կոշտու մնացին գյունակար ընդեղ ապեր չկար ապերը ուրան ցերքին մահակը տնգալ էր շուխան գցալ իրան ինքը կորալ աղջիկը ղրխմիշիլան լացելին 4 գոլու լավ մայեկեն ապեր չկա ապա դեռ չկործը թողալ ադեղ ինքը փախալ։ Դիբրուգուն վախտը Եթերեն եկին ապորոչխեն կողքը, խել-խելքը դվեն թա հինչանեն, թորիկինին, հղելին բիդա, յանի յուրանչենին գոլը։ Մինքանի վերս կինալանը ետը, իշեցեն տսան պենդ մտնալա, էլ ըշկրնն պենչ է տսնում։ Անուշը քորձը յետանարավ։ Նեմտեն մին չխուրտեղ ապորոչող ամկնեցին, մաշկ-մաշկ կտվեցին, վխվխելավ այդ չխուրումը կոնիլին։ Ռավոտո իրիկնակեն լուսյու ընգավ ատրանց իրա։ Կնտեղ երկացեն։ Հացել չկարվերոտեն։ Սովա ճամփանգին։ Մինչև միներ պենդ մտնելը ճամփակինացին։ Ոչ մի շեն չկար։ Վեր մտնեց իրեք հանել ման եկին, մինկալի ղայդի դյուզ դալդա տղկտին։ Անիկը թա Ստեղ շատ լավ տեղ է, եկեք քոնինինք։ Ես շատ եմ բեզարալ։ Մինքյունջում ապորոչուխան մգնեցեն, բրնեցեն։ Անիկը մեջտեղը երկու քվերքը կողքերքեն, յուրյուր խտտցին, կոչեկին քոնիլին։ Էքսերավոտու լուսանալնու բաստան իրեքնել զուրտնացեն։ Իրեքնել թուն սովածին։ Նստեցին մսլահաթի, թահին չանեն, հուն չանեն, որ սոված մեռնեն վեճ։ Անիկը գլոխը դրավ անկին ընցանգանը Երկու քվերքը սկսեց են ընդրակոլոխը կթվելը։ Անիկը գլոխը կախ, սկսեց մանդավը, տապը քանդիլ, քանդից, քանդից մինել տեսավ մին չեմ իջտիս բրծավ։ Էլ հա քանդից, տեսավ տեղ չեմ իջի վրա։ Ձերքավը վաղը տեստեներավ, մին հապուր դուս կալավ, դեմրավ քորցը թա չեմ իջեմ կթալ։ Աղջիկեր կերեք, քվերքուր խացան, իրեքնել չեմ իջավը կշտացին։ Քվորցավ մնաց ինտեղ ամեն օր չամիչին դուսոնում օտում, կշտանում, մտածում էլ չի լուր տղատքինին։ Բանից դուս եկը այդ ամբարը թակավերիննա, ընդրացյանցը ռուզինա։ Թակավերին ցյանցը կորմը պակասումա, ցյանքը սկսում են լղարել։ Մինոր թակավերը տեսավ, որ յուրանցյանքը շատ են լղարալ, ախորոպանը իրա թունդ կզնվես թա դու ցյանքը լավ չես պահում, ընդրաս փայ չամիչը գյուղանում ես։ Ախորապանո ուրթում գրավ թա Աստված երգինք երգիր խաբար չեմ ես չեմ ես չեմ գողացալ Թակարվերը հավատացվեց Մին քանի մարդիկ ղարկեց գումին 4 գոլու մանդյեկին այդ իրը խղճկորցը փռնեցին բիրեն թակավերեն կողքը Թակավերը տրանց հրցփոր ծրավ թա դուք ինչ իլլատ միլլատ եք ստեղ ինչ կորց ունեք ցյանցու չամը չխեք գողանոմք Անուշու թակավերը նաղ լրավ իրանց գլխավ անցկացածը յետնանել թա Մեկ ինչ ուզում եք մեզ երեք, մենք ձեր ղուլն ենք։ Թակավերը առաջ-առաջ Անուշին հրցրուց ասից. «Տեսնամ, քու ձեր խավդ ինչա կամ, ինչ կկարես անից, քս ինչ կործի դինիմ»։ Անուշը ասեց. «Ես ձեզ հետ է լավ, լավ խալիչա կգործեմ»։ Անիկն էլ ասեց. «Ես էլ ձեզ հետ է համավ ճաշեր կպտրաստեմ»։ Անկինն էլ վեր հրցրուց, են էլ ասեց. «Ես էլ կկարեմ քույն ջեյրան տղիտ հետ է վսկքակյուլ խոխապիրին։ Անկինը շատ նախշուն համել աստղավաղ չգեր։ Թակավերը հավանկացավ, փսակեց յուրան տղին հետ, Անգինը դարավ թակավերեն հարտնը, անուշում, գաբայր գործում, անիկն է լավ լավ ճաշեր երիպում։ Անգինն պսկվել ան ինն ամիս վրանց կացավ, Մին վսկքյակյուլ մազերը կրզնոտ տղապիրավ։ Թակավերը ուրիշ տատմարի դավերա չերավ։ Անուշինի անիկին ղարկեց, վեր յուրանց քվորը տատմարություն անեն։ Այդ քուրացած քվերքը շատ խային զատերին։ Դրանց աշկը երջի գալավեր, իրանց կուճու քուրու թակավերին հարտնատերը բոլչի, մեհեկել վսկքյակյուլ տղայա բիրալ։ Անդրանք խոսքեր կմիներեն անկինին խոխան բերուրավտարեն թողեցին հռու մին հանդում երկու մած քարեգաթում ուրանք ետ տերին եկին խոխին տեղը մի շանտուլատիրան խաբարը տարին թակավերնան ուրան տղին թակավերը ուրան տղան էս խաբարը վեր լսեցին թամյուս գժվեցին գյուդում չեն թահինջանի Թակավերը հրաման տվավ անկինին տարան, կողեցին մին կարասի մեջ, կարասն դրան ճամփին գրաղին, Ամման քնացող եկող պետք կար կարասը մեջին թքե։ Օրանը մին թքա հացին գցում կարասը երկու կուլտումել ջուրին տամ վեր խմե մեռնվեց։ Անկինն թողենք այդ մեծ կարասը մաչին, մենք քնանք տեսնանք, ընդրա վսկը քակուլ տղան հինչ դերավ հեն հանդումա։ Մինը ծարած, յուրան շենին էծերը պահում էր այդ համին հանդումը։ Իցերացիլ թուբունեն մաչին մին չապուչու սատկած էծկար։ Այդ էծը մին պարավ կնգաններ պատկանում։ Պարավին էծը ամենոր օրվա մին վախտին կորչումար, դբրի գնու վախտին կամ խառնում իցերին։ Իզերածը գլխի չենգում, թա այդ պարավին էծը ամենոր շտեղակորչում մինել տուսկյամ։ Պարավն սկսեց զարմանալը, որ էծը էլ կատնի չտամ, ծծերը տարտակատունկյամ։ Պարավը քինացի ծերած են նհդ կռը վրավ թա դու ամմնորի մեծը կթումս։ Իցերացը յուրտում հավատ գրա, որ ինքը խաբարչի, պարավը հվատեցվիչ։ Էքսի օրը իցերացան թակվում պարավը բուսսումը պահեց, քինած մին դալդատեղ նստեց, աշկը յուրանեցին իրապահեց։ Մինել տեսավ յուրանեցը սյուրուն թողեց, մին գոլի իրաքինից հսավ երկու մեծ քարի, նի մտավ, այդ քարին ղաթումը շքրեց։ Պարավեցին ետնանքինից դոսավ յուրան էծը հենա մին վսկքակյուլ ըրախի ծծատա։ Պարավը դաստին գլխին գա վեր էդ խոխան թակավերին թորնանա։ Էն կարասեն մեջին աղջկանը խոխան։ Էդ խոխան երկալա պիրավտոն էծին կատնավը պահեց մծծրուց։ Էս մոսկքակյուլ խոխեն անամը պարավը դերավ կուճի թակավեր։ Կուչի թակավերը հենք դրական դերավ, մի օր պարավը այդ խուխին երկալավ քինես թակավերն բաղը Վարդ մանիշակ ցաղիկ քաղեց փոնջրավ, դերավ երեխից երկին ասեց. «Բալաջան, ես ցաղկի փունջը կտանես հնե այն այն կարաս մաչին, մին ջահիլ կնեկքա կտաս ուրան»։ Վերբանա, քս բռնեն տանեն թակավերեն կող կհրցնեն թա խեցաղեք ես տվալ կարասե մաչին կնգանը, կասես էնի մերնա, էնի մերնա տրա հետ էլ տվալամ։ Կուճու թակավերը վարդ մանիշակին փոնջը երկալավ տարավ գցից կարասե մաչը համել կանչից զիզա էդ ես եմ պերալե կուճի թակավերը կոբալատ ծաղիկնեն կարասը գցից թակավերեն գարավուլ չին տսավ եկը էդ խուխին կռնամ փռնե ծրծրուց ախոխա էդ վարդերը խե ըծծիլ կարասի մաչը բադու տեսնում չես վեր քնացող եկողը էդ կարասի մեջի թկումա Այդ քուչի հողան իշքի էլ ընդրան ավախեցվեց։ Պատասխան տվավ թա լավերև էր վարդը ծծի կարասը, են կարասին կնեգի իմ զիզանա։ Թակավերեն գարավուլչին խուխեն կրնան փռնեց քարշ տալավ տարավ թակավերեն կողքը։ Ինչ վեր տեսալեր պատմեց թակավերեն մեն լավ վերևյուր դրավ այդ խուխին տուրն եկավ։ Աջեղվեց վեճ հրցրեց թա դու հյուր խոխայես անմտ ինչա իմանումս կուճու թակավերա, ես էլ այն կարասե մաչին կնգանը խոխանեմ։ Թակավերը խոր-խոր եշից այդ խուխին, տեսավեր շատ նման ուրան տղեն, ընդրա աշկերը, ճակատը, կլոխը, քթը, լող, լող, պտտած ուրան տղանա կուճուրացած։ Բալաջան, բա քու անոմդ հուա տերալ կուճի թակավեր։ Իմ պապունց այանը։ Թակավերը մարդ ղրկեց Նիցատեր պարավին պիրին յուրան կողքը թակավերը այդ պարավին հրցփոր ծրավ թա այդ խոխանքը շտղանա այդ խոխը այդ անումը խե կուճու թակավերից դերալ պարավը հինչ վեր դուզներ միմմին պատմես ասեց խոխան երկում սականայելալ վեր յուրան էցին կատնավը պահալա մեկ էլ տեսնում եք 5 տարեկանա ես այդ խոխին աշխարհքից չափ սիրում եմ իմ պահած խոխանա իմնա ամա մին բանել ես հրցնեմ դու թակավերն ապրած կենա, տեսած կաս վեր կնեկար մատը շան թուլացն է, տա հվտալի պենա, հա? ես կուչի թակավերը քո թորնը տա, են կարաս է մեջին խեղջ, բեչար, կնգանը տղանա, ընդրա խային քվերքը ձեր գլոխը քալագին եկալ, խոխան տարել են թողացալ հանդումը, իմ էծնել, քնացալա ծստվալ, ես էլ բերալեմ այդ տղեն իմ թորնս չինալ։ Թակավերն աշկերը լիցկումեց, Խտտեց կուճու թակավերեն պշպշորից տարավ տոն։ Դաստին հրաման գիրիլ տվավ, գրասի մեջին անիկին դուս կալան պիրան տոն, լղացրեն, թակուշորը կեստվեն, խոխան տվին ուրան։ Պարավեն էլ պիրին, դարավ կուճու թակավերեն իսկական ապունց այան։ Անուշի մինել անիկին կպեցին ցյանցը հակվան, ցյանքը քշեցին անդրանց ենքան քաշքաշեն որ գորբագոր տեղին։ Թակավերը իրան տղան անիկը Իցատեր պարավը կոչու թակավերը հսեն իրանց մուրազեն, դուք էլ հսնեք ծեր մուրազեն։